Programmet præsenteres af Discovery+. Plus. Købmændens Klub åbner øh, dørene op igen. Velkommen indenfor. Vi har som altid en frisk gæst klar til jer. Denne gang kommer han helt oppe fra det nordjyske. Velkommen indenfor. Og velkommen til dig, Inga André Olsen. Du øh, var jo i Brøndby i aften, så på den måde var du i nærheden, og det øh, nyder øh, vi, Niels Christian, så godt af i dag. Jeg skal lige starte med at spørge dig, det er jo øh, sådan en dag eller en uge over deadline day, men du er ikke helt færdig med de der handler endnu. Har du tid til at sidde her? Ja, det passer fint. Jeg var i København, og vi har jo en uh, spiller også, som er på vej til at skyde sig sted, Sjøres og Kåre. Så sådan set så var det noen ting som gjorde at det var fint for oss å være i København, for det er noen formaliteter og dokumenter som skal lages. Hva er status på den eh, lige nå? det, det går i den retninga det skal, og jeg tror det kan bli en positiv sak for Jerez. det er litt sånn som jeg ønsker at vi skal fremstå som klubb òg. Vi har en spiller som var på utgående kontrakt, hvor jeg setter meg ned med han, og så lager vi en plan hvor jeg sier at jeg skal gi livet mitt for å få til en transfer på det, så at du får noen gode år på slutten av karrieren din hvor du kan tjene noen gode penger. Og nå ser det ut til at vi lykkes med det, og det syns jeg er fantastisk. Ja. Niels Christian, øh, det har jo øh, været interessant nok at følge med op i øh, transfervinduet i OB, selvom der ikke ja. sker så meget for tiden. Hvad har du ligesom bidt mærke i? Jamen, jeg har jo lagt mærke til, for det første, øh, i april kom øh, Inge som ny sportsdirektør, og det er jo i særdeleshed også spændende for dansk fodbold at få kompetencer ind øh, fra andre lande. Og en af de første gerninger, øh, ud over transfervinduet i sommer, var jo så også at lede efter, kom jo til efter, Jakob Friis måtte, måtte stoppe og lede efter en ny træner. Mm. Øh, og hentede en, en spændende øh, personlighed, øh, Martin Sifuentes, en spansk træner, som man kan sige, øh, vi gamle, øh, som husker Lønge Jacobsen, Børge Bak, øh, Peter Rudbæk, <laughs> øh, øh, hele den øh, indforståede øh, Aalborg-klike er nu erstattet af, af nye folk udefra. Øh, er det også et nyt Aalborg, vi er på vej til at se? Altså det, som er vigtigt for mig, det er at respektere historien, som ligger i en klub. Åbe er en klub, som har været veldig dygtig på at udvikle nordjyske spillere. Det skal fortsatt ligge i bunnen i talentarbeid, og vi skal bli bedre på rekruttering også, så at vi får inn de beste unge spillerne. Og vi vet jo at det er større konkurranse også, for man rekrutterer jo ikke bare en region lenger. Du har jo Midtjylland som eh, saumfart og hele Skandinavia og Europa som sådan. Og vi må være skarpere i den konkurransen. og Samtidig så har jeg veldig stor respekt for blant annet den mannen du kjenner godt, Lynge Jakobsen, og det arbeidet han lavde i ÅB i veldig mange år. Så det er en viktig mann for meg å snakke snakke med underveis. Så vi snakka mye sammen i forbindelse med at eh, det var trenere som skulle ut, og noen nye trenere som skulle inn. Og det er verdifullt for meg, for jeg kjenner jo ikke historien godt nok til klubben. Jeg mm. kommer jo utenfra. Men jeg kommer ikke for å lave om på alt. Jeg kommer for å legge til noe til det prosjektet. Og, og, og, og det er viktig å vite at den kulturen og historien som ligger i Åbe som en tradisjonsrik og stor klubb, den skal ivaretas og føres videre. Men så er det jo sånn når man henter noen mennesker utenfra, så ønsker man jo å legge på noe nytt som skal komme. Og det håper jeg at man kan se også at, at, at vi gjør i dag. Og det dykker vi også ned i. Jeg skal sige, Lønge Jacobsen sagde ikke noget til os om, at han var med inde over den der træneransættelse i efteråret. Han, han, vidste ingenting. Prøve, altså, det, det er ikke mit ansvar, siger han. <laughs> Nå, men det skal vi lige snakke med men ham om. Må, må jeg følge op bare på en lille ting? Vi vender tilbage til det. Altså, OB, som jo er øh, tit, som du selv siger, har været indbegrebet og også har markedsført sig som øh, øh regionens klub, Nordjyllands klub, øh, og som de jo er, har suget alt fra fra Skagen til øh, så langt syd for fjorden, man kan komme. Men nu så jeg jeres startopstilling i går mod, øh, mod Brøndby. Der var fire danskere i øh, startopstillingen. Uh, så det er jo ikke nogen regional klub, når man kigger på Superliga-holdet lige pt. Og nu Nej. kommer der en spanier ind mere. Uh, er I på vej til at kopiere Brøndby med kun udlandske spillere? Eller? absolut ikke. Og så vil det alltid være øyeblikksbilder i fotballen, hvor man kan se på et hold eller se på en klubb og trekke ut noen konklusioner. men det er et projekt som skal bygges over tid. Og nu är det vi aldrig skal gå på kompromiss med, det er kvaliteten i arbetet og i spillertroppen vår. Og der syns vi, når vi har fått tid til arbeta med spillerne, at vi har mangla lite kvalitet på några positioner. Og så er det dessverre da, at hvis vi skal hente en eh, nordjysk spiller, som gjør det godt i Superliga, så koster han kasser. Mens går vi udenland, så kan du få det mye billigere. Men hele målet vårt ligger i å utvikle disse spillerne selv, for vi har ikke penger til å gå ut og kjøpe de aller, aller største profilene i Superligaen, som måske er nordjyske. Så, så vi skal lave spillerne selv, og det synes jeg jo Markus Hannesbo er et fantastisk eksempel på. Og så kan du si, så går vi i sommer ut og henter Tim Pritzer, som har en historie fra tidligere jobbe via Rade. Så jeg vil jo også si at om et år eller to så snakker vi nok også om Tim som en nordjysk utvikla spiller. Mm. Og nu tog du altså lidt uh, forskud på nogle ting, vi skal hen til. Vi kommer tilbage oh, til no. noget af det, okay. tænker jeg, men, øh, men, men det er fint, du må meget gerne uh, tage ind over. Uh, hvad hedder det? Fordi jeg vil egentlig gerne starte, hvor du startede, eller dit udgangspunkt, før du kommer til OB, er jo Starbæk. For ligesom Niels Christian er klubmand gennem mange, mange år i uh, FCK og KB, ja, så har du jo været i, i Starbæk først som spiller og siden som uh, sportschef. Uh, hvordan kunne du overhovedet finde på at, uh, og, hvad kan man sige, uh, lægge det bag dig og så tage til OB? Altså, du kommer vel til et tidspunkt i både livet ditt og karrieren din hvor eh, du kjenner at du har lagd det du kan. Og, og, og da begynner man å tenke videre. Og når Åbe da kom på banen, så så var det også en svær beslutning for meg. Det var mange møter jeg hadde med menneskene i Åbe før jeg traff beslutninga om at jeg skulle reise til Danmark. For det at eh, Stabæk var jo en stor del av hjertet mitt, ja. og det var babyen min. Altså med å sette, utvikle en, et godt akademi, sette spillerutvikling i et system. Altså Der starta vi allerede når spillerne var seks år. Mm -hmm. Der begynte vi å kjøre busser rundt i Oslo og ta ah, okay. inn de aller største talentene. Så kan du stille spørsmål om en seksåring er et stort talent. Men vi trodde på at det å lage en god plan, akkurat som du har på skolen i dag, at vi følger en fagplan, hva de skal gjennom, hva de skal utdannes til, hva de skal kunne hvert år, så lager man bedre Og Det, det var jo det prosjektet som jeg arbeida med der, og som man så gode resultater av på transfermarkedet, at man solgte spillere for store penger. Stabæk har vel de siste årene solgt for eh, 30-40 millioner euro bare på et par år. Så så, så, så det var det prosjektet. Nå ønsker jeg, når jeg fikk denne muligheten til å komme til en stor klubb i Danmark, selv om han er sikkert uenig med meg, han stiller fra FCK her, jo, jo. men en, en tradisjonsrik klubb. Og for meg som kommer utenfra, og som er fra Sørlandet, som vi sier i Norge, Kristiansand, så har jeg allerede der et forhold til Åbe, med Frank Strandli, som var den store spilleren som jeg så opp til når jeg var ung dreng og vokste opp i, i Norge. Så han gjorde det jo fantastisk godt i Åbe, så, så man har en relasjon der der allerede med ferja fra Kristiansand over til Hirsal, så toget ned for å gå i Jomfru Arnesgade. Så, ja. så sånn sett så, så, så var det med stolthet at jeg kunne komme inn i ÅB, og jeg har selvfølgelig blitt overrasket over noen ting. Det med dansk fotball at det, det er mer fysikk enn jeg trodde, for danskene har alltid sagt det med at eh, norsk fotball er bare dueller og fysikk, men det er mer det her okay. i Superligaen enn det er i Elitserien. I Elitserien er det mer litt mer taktisk, hvor man eh, spiller og legger seg ned og forsvarer og venter på litt omstilling og sånn. Her syns jeg kampene går i 120 km i timen i 90 minutter. Hvordan ser du på den forskel eh, mellom eh, Norge og Danmark, både i, i spillet og også i fotballmentaliteten? Ja, det er jo det, vi skal snakke med Inge om, vil jeg sige. Men jeg vil sige, hvis vi kigger på de tre skandinaviske lande, så er øh, svensk fodbold nok det, der er mest fysisk øh, sådan som jeg ser det. Øh, men norsk fodbold der er også fysisk, men norsk fodbold der er måske kendt for at være mere struktureret, end dansk fodbold har været. Men jeg synes jo, Superligaen, også i takt med, at mange danske hold har spillet øh, europæisk fodbold øh, og øh, har kigget meget omkring og også fået mange udenlandske spillere ind, øh, så er dansk fodbold også blevet taktisk meget mere funderet, end det var bare for år tilbage. Så næsten alle danske hold har jo nogle klare taktiske koncepter at, at, at spille efter, og kan nok ikke klare sig uden det. Men Danmark har jo altid været, hvad det vi i pressen vil man gerne sige, at dansk fodbold, det er Nordens brasilianere, men, men det er vi jo ikke, når det kommer til stykket. <laughs> Men hvordan ser du forskellen på norsk og dansk fodbold generelt. Altså, jeg synes kvaliteten på ligaen, og her er det jo litt antall hold også. I Superligaen nå med 12 hold, så syns jeg det er god kvalitet på de aller fleste holdene. Og, og Danmark er den beste ligaen i eh, Skandinavia. Det er uten tvil for meg kvaliteten på, på, på disse 12 holdene ligger veldig veldig høyt, synes jeg. Men når vi går inn og ser på det taktiske, så synes jeg norsk og svensk fotball er mer spill mot spill, hvis dere forstår meg. At det, at det, at her i Danmark så går næsten alle Holland all in på et første press. Vi skal op og presse, vi skal være aggressive, og det liker jeg. Altså det tror jeg udvikler spillerne våre, og at det udvikler Holland, og at det, derfor er man mer konkurrencedygtig ute i, Europa også, men, men der ligger den store forskjell på meg. ser du kamper i Norge, så ser du mange hold som ligger mye lavere i banen og forsvarer seg og venter på omstillinger, men man forsøker å skape et eget pasningsspill når man får tag i ballen. I, i, så vil jeg si at det, kampene i Norge går i 4 km i timen. I Danmark så kører du i 120 km i timen. Og det er litt sånn jeg ser Sverige også, at det er litt mer på den der taktiske dimensjonen. Legge seg ned, forsvare. Ja. Og så vinner du boll, så skal du forsøke å bygge opp noe, at, at tempoet er lavere i disse kampene. Og, og, og jeg elsker å se disse kampene i dag, for det må være fantastisk for seerne nå å sitte og se kamper, for det skjer noe hele tida. Det er dueller, det er fighter, man går inn og presser. Du kan ta et hold sånn som Lyngby. Altså Det imponert meg fantastisk mye med hvordan de spiller fotball. Svært hold å spille mot. Du forsøker å presse de høyt, de spiller deg ut. Du legger deg lavt, de spiller deg ut. Så, altså Der ser du et av bunnholderne i Superligaen allikevel har sånne kompetanser i spillet sitt. Det syns jeg er fantastisk å se. Nu er jeg jo noenlunde jævnaldrende med Egil Olsen, øh, Drillo, øh, min gamle venn, øh, som jeg har vært på mange øh, trenerreiser med, øh, da vi var yngre. Øh, øh, I Danmark er jo norsk fodbold tit blevet kaldt Derillo-fodbold, øh, ud fra den meget, meget ekstreme form, hvor man sagde, giv, giv de andre bolden, vi vil helst ikke have den, men vi venter kun på, at de laver fejl, og så prøver vi at udnytte det. Men det er jo en sandhed med modifikationer, går jeg ud fra, du er enig i. <laughs> Ja, absolut. Ja. Du kan si du havde jo Egil Drille Olsen som lavede nogle fantastiske resultater med den norske landshold, Og så og så var det jo mange klubber som ikke var med på den veien, altså at mm. du skulle ha en sånn en tometersmann, du skulle sparke ballen så langt du kunne, og han skulle heade ballen, og så skulle noen løpe der og se om de kunne få tak i han, og da var du ofte oppe i 16-meteren til motstanderen, og så skulle du se om du kunne lage mål. Men taktisk så var jo Drillo på et veldig høyt nivå ja. i den tida, altså når Norge kunne slå Brasil og og, og, og, og spille seg til mesterskap. Det var en vennskapskamp, ikke? Ja, men de, de, de, de slo det i VM òg. Ja. det, han, øh, det, det, det, det går ikke, passer ikke ind i historien. Men vi har nok alltid følt os lidt underlegne, danskene, for ja. vi har alltid fått høre der fjellabbene fra nord som har gått igen. Men eh, veldig mange af klubberne satt jo spilleudvikling i system for 10-15 eh, år siden, hvor man begyndte at fokusere veldig mye på det med bollen og udvikle gode færdigheder på de unge spillere. Og jeg syns det blev lidt for mye, for det, det vi mister fra norsk fodbold, det er jo en som, som du henter til til FCK, vil jeg tro, Brede Hangeland, altså den der forsvarsspilleren. Ja. Altså Der var Norge gode. Det der moral, det taktiske, det fysiske, det å uddanne gode midtstopper. Vi har hatt mange år hvor vi nesten ikke har hatt midtstopper som kan, kan, kan spille fotball. For det alt fokus ble på det der med bollen. Altså En midtstopper skulle ikke lenger være en som kunne forsvare og unngå og, at det ble mål imot. Han skulle eh, nå begynne å bli Maradona med bollen og tre opp og spille igjennom og finne lommer og spille. Så, så det, der mister vi noe i norsk fotball. Det er ofte sånn det kan bli i, i små land. At det blir sånn ekstremt fokus på noe at du glemmer den her helheden mm. i udviklingsarbejdet. Noget, der jo også, øh, som i hvert fald springer sådan en som mig i øjnene, forskellen på øh, dansk og norsk øh, mentalitet i, i fodboldklubberne, det er det her med, øh, hvis jeg spørger Niels Christian Holmstrøm øh, til en eller anden transfer, dengang han var sportsdirektør, så fik jeg ikke rigtig noget svar. Hvis vi spørger dig, så, så giver du øh, meget mere svar, end vi forventer egentlig. Altså, du bliver meget mere konkret og mere åben. Øh, er det din stil, eller er det sådan, man er i Norge? er nok litt mer åpne enn veldig mange i Norge Men altså, vi, vi må forstå hvorfor vi er her. Hvorfor er jeg i ÅB? Det er fordi at noen mennesker som, som, som, som sitter i en fantastisk klubb med mange medlemmer og fans, har tro på at jeg kan lave et godt arbeid. Men jeg er jo bare et arbeidsredskap for denne klubben for å utvikle det videre etter strategien. Og hvis ikke jeg skal dele noe av det jeg vet med alle de som kjøper sesongkort, som er sponsor, at de skal få noe mer, altså, mm. så syns jeg det blir feil. Det er, jo, det er jo derfor vi er her. Vi er her for å gi de så god informasjon som mulig. Og så må jeg også være litt forsiktig med hvilken informasjon jeg gir ut, med tanke på at øh, klubben er på fondsbørsen og sådan, ja. og de kommer fort med en <laughs> fingertot, hvis der går for langt. Ja, men men du det. har jo før siddet og forhandlet med norske klubber, hvor, hvor jeg tænker, det nogle gange har været irriterende, at de siger nogle ting op i Norge, som du egentlig gerne har ville sidde og holde øh, lidt hemmeligt her hjemme i Danmark. Jamen, jeg tror øh, generelt, at det er mit indtryk jo, at i norske klubber, og jeg tror også, det hænger sammen med, at I har meget lokalpresse. Mange lokalaviser. I Danmark er der stort set ikke nogen lokalaviser tilbage. Mm. Øh, der er en på Fyn og en i Aarhus, ikke? Og så er der selvfølgelig nordjyske. ja. <laughs> øhm, men men øh, der, er man, der er pressen, øh, medierne er tættere på klubberne, og derfor ved de også meget mere om, hvad der, hvad der sker i klubberne. Og det er mit indtryk, hvis man forhandler med norske klubber om, om norske spillere, så skal man ikke regne med, at forhandlingerne er særlig øh, fortrolige ret længe i hvert fald. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men øh, det er i hvert fald min oplevelse. Ja, og så kan man jo måske bruge det nogle gange også til der skaber lidt ekstra interesse for spilleren ja, ja. og tjekke ud markedet. Og, altså, det, det er jo mye strategi, og, men jeg, jeg synes, at vi, vi, vi lever i en underholdningsindustri. Mm. Altså, vi spiller fodbold ja. for at glæde mennesker, men også for at vi skal stå sammen i sorgene og kunne kjenne på det der fellesskapet vi har. Og, og hvis jeg står hver dag da når jeg blir spurt av deres journalister sier ingen kommentar, ingen kommentar, så vil jeg tro jeg oppleves som den kjedeligste mannen i mm. hele Danmark. Ja, du vil også faktisk bli hentet for hva kan man si, gjøre noe ved Man skal jo skape engasjement. Som, ja. Man skal vekke noen følelser til liv. Man skal ha med seg folk. Altså, Vi skal fylle Portland eh, Park når de åpner opp ja. igjen. Og vi alle skal være sammen i den festen som alle vi i Danmark gleder oss til. For mm. vi ser jo lys i enden av tunnelen med vaksiner og sånn som, som, som ruller ut. Men da skal vi skape det og holde det engasjementet oppe, så at vi kan stå sammen om noe. For vi mennesker har bruk for et fellesskap. Altså, vi, vi, vi kjenner jo på det, alle sitter isolert og kikker i den hvite veggen. Jeg sa 14 dager med covid, og mm. og kikker i veggen på å bli gal. Altså, hvis jeg ikke hadde hatt mennesker jeg kunne møte på arbeid eller på kamp Livet er kjedelig. Ja, ja. Så vi må skape det fellesskapet. og I sånne tider som vi er inne i nå, så må vi gi mer av oss sjøl, som er så heldige at vi kan få lov til å du har fortsat et fællesskab, vi kan leve. Og tak det, for det. Jeg vil bare lige sige en lille ting, det er jeg meget enig i, men øh, uden nu at, at bygge noget op, vil jeg bare sige, problemet er jo også, hvis du er en stor klub, og det tror jeg, du vil opleve mere og mere i AB, som jo er en stor klub, men som jeg i hvert fald kender fra FC København, det er jo også, at i og med, at man er i en interessant klub, så bliver man også brugt af agenter og omverdenen til at tale spillere op. Øh, og ligesom give udtryk for, at der er interesse for den pågældende klub, for den pågældende spiller. Og det er jo det game, vi ofte en gang imellem øh, kommer ind i som sportsdirektører, og som kan være vanskeligt at håndtere, hvis man skal forholde sig til alle de rygter og interesser, mm. der er i markedet. Absolut. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at øh, du som klub har øh, kontrol på produktet. Er det dig, der styrer kommunikationen? Ja, altså der er så mange, som snakker agenter og alt, og klubber som skal kjøpe spillere, men altså, vekk med det det, det vi har foran oss, det er det vi må se på. Det er det jeg må kommunisere ut fra. Ikke at alle andre går og snakker. for det er mye Men er det også derfor, du fortæller oss, Okoa han skal videre? For du kunne bare lade være med å si at transfervinduet var lukket. Der var, der var ingen, der ville ha lagt merke til, at han måske var, øh, skulle, skulle videre i systemet. Er det, er det også for nettopp å være på forkant, Er det deg dig, der styrer? Ja, og så er det litt for at øh, jeg er opptatt av at øh, øh, mennesker, som, som er glad i ÅB, skal se at vi er troverdige Og jeg har stått og kommunisert øh, mange ganger at vi skal bygge en forretningsmodell forretningsmodell som er bærekraftig økonomisk over tid, så at aksjonærene som har investert mye penger i dette, skal kunne se at de kan få en avkastning på penger. Altså For meg er det en no-brainer. Altså fotball, I fotballen så tenker man bare at man skal bruke masse penger, og så er det noen som betaler regninger. Men de, de som betaler disse pengene, de vil jo sikkert ha noe tilbake på et tidspunkt. Og det skal vi sørge for, at vi har en bæredyktig forretningsmodell. Og, og, og, og derfor liker jeg å kommunisere ut at nå har vi lagt en plan med Jurez, den ble lagt i sommer, mm. at han skal skytes av gårde i Eh, vinterens transfervindu. Så vet vi jo aldri om en sånn en plan lykkes, men det forplikter meg også til å lave et godt arbeid sammen med han. Og hvis vi lykkes, er det jo bare fantastisk. Ja, for der tror jeg, at danskere er sådan lidt mere, åh, hvis jeg siger det, så bliver jeg også forpligtet på det, så kommer der også nogen der stiller krav til mig, men det virker ikke som om, du er specielt bange for det. Nu vi er ved salg, så skal vi til det her faste element, øh, vi har, der hedder supersalget. Og så gætter jeg jo på, at det er fra din øh, tid i Norge, trods alt. Øh, der har ikke været supersalg i OB endnu, går jeg ud fra, som, øh, som du lige selv ser det. Hvad er dit supersalg? Og jeg vil trække frem en uh, ung dreng, som heter Jon Hausæter. Sikkert ikke så mange danskere, som har uh, hørt om han. Men uh, han var en spiller, som vi først købte til Stabæk fra Rosenborg. Og vi købte ham fordi at vi vidste, at uh, mora hans var kinesisk. Nå. No. Og han spilte ikke på Roseborg, men vi gikk inn og fikk lagd en riktig god transfer med Roseborg, for spilleren hadde ikke så høy verdi. Og, eh, og så starta vi et, eh, en prosess med For han, han hadde norsk pass. Og For å få han til Kina, så måtte han ha kinesisk pass, og det er svært å få til. Altså, Der skal du ha tunge politiske kontakter inne i Kina. Ja. Så vi starta den prosessen, begynte å spille han, og så fikk vi til å lage et kinesisk pasta, og da dro han av gårde til Kina på en stor transfer på mangfoldige millioner. Og hvis du skulle solgt den spilleren i Europa, så hadde du kanskje fått 100 000 kroner, danske kroner for Så det er forskjellen. Det, det, det var en fantastisk deal. Altså når du, når du klarer for å sjekke av på alle disse tingene som skal på plass for å lage en sånn en. Hvor mye kostet han? Altså, vi, vi, aner, vi kjenner ham jo ikke, så, så hvor, hvor mye høyere ble det å sende ham av sted til Kina? kan vel, uten at jeg kan gå inn og kommentere direkte på tall, så kan du vel si at den kosta under en million kroner og gikk av gårde for uh, veldig, veldig mye. Så det ville vært en av de største transferene. OB. Nogle ja. gange har det gjort, hvis han var solgt fra AB. Okay, så åben er han heller ikke, Inge. Nej, nej, nej. <laughs> Der er så selv, er så selv grænser. Var han, var han selv med på den her plan? Altså, var det en plan, han kendte fra start? Absolut. Ja. Så han var jo også ja. interesseret i det, og han blev solgt til Beijing Guan, en fantastisk fin fodboldklub nede i ja. Kina, og, eh, og har et fantastisk godt liv. Og, jeg, og jeg husker, når dette begyndte at komme ud, for vi, vi sidder jo som Nyskrids har også vært i mange møter med forskjellige klubber. Og det er mange klubber i Europa nå som var eid, og er eid av kinesere. Og jeg husker bl.a. Wolverhampton sin spor, eh, øh, sa til meg jeg, hvor, hvor finder du disse spillere? Liksom? Vi må også ha en sånn en, for kinesiske eiere sier vi skal finne dem, for de, de går inn i Kina som lokale spillere da, ja. og går ikke på utlendingskvoter. Og, og Inter Milan ringte meg, for de er også kinesiske eiere. Og du må bare komme ned. Jeg satt og forhandla med eh, de, de på toppen i Inter Milan. De skulle bare ha spillere. Så det, du, du kan fortelle spilleren, sa de, at eh, han er ikke god nok til å spille for førsteholdet til Inter. men hvis han vil komme til oss, så skal han få lov til å trene med oss i seks måneder, før vi tar han videre til Kina. Ah, okay, ok, Så det var en fidus. Har du, har du, har du lavet sådan nogle fiduser? Altså ikke lige den samme, men har du sådan nogle finder der? Jeg, jeg, jeg, jeg er ikke blevet så dygtig, jo. Nej, men altså, det er jo lidt det, man kan sige, øh, der også foregår, øh, hvor vi er lidt bagud i konkurrencen i Skandinavien. Det er jo eksempelvis Portugal, som jo generelt accepterer alle spillere i hele, på det hele sydamerikanske mm. kontinent, kan komme ind og blive EU-borgere. Og det samme er det jo, vores, hvis øh, vi har spillet mod Ludogorets øh, nede i øh, Bulgarien, som jo også har et koncept at hente brasilianske spillere ind. Og øh, der er ikke så mange leveomkostninger i Bulgarien, og lønningerne er ikke så høje, så henter de masser af talenter ind. Og når de har boet i Bulgarien, øh, så er man mere lempelig med øh, hvad hedder det, statsborgerskab mm. i Bulgarien, end man er i Norge Danmark ja. eksempelvis og så er man lige pludselig åben på EU-markedet. Så der er nogle ting der, man som sportsdirektør skal være opmærksom på. Men nu forstår jeg, hvad Thomas Bælum øh, mente, <laughs> da han sagde om, om Inge, at øh, han skal få meget ud af ingenting, <laughs> fordi han har været en god til i Starbæk. det har han, den rygtet er noget helt til Aalborg i hvert fald. Det da, også er det vigtigt for min del også, at eh, Starbæk, hvor jeg kommer fra, havde sin forretningsmodel, og det er det, jeg synes er så vigtigt med en klub, at du, du må have en tydelig strategi. Hvem er du? Og hvem er du til for? Og hva, hva er det arbejde som, hvorfor kommer vi på arbejde hver dag? Hvem er det, vi, vi, vi, vi skal lave dette for? Og det må man være helt afklaret på. Det synes jeg, man er i ÅB. Og, altså planen, som jeg har kommuniseret mange gange også, det er, at vi skal vinde nu. For det har ÅB en tradition for, samtidig som vi skal lave et yngre hold nå, så at vi skaber disse verdiene for aksjonærene våre. Og så er det jo det sværeste i fotball, det å skabe gode resultat, samtidig som du driver utvikling. Ja. Men det skal vi få til, for det går på de dyktige menneskene, som arbeider i akademiet og i Superligastaben. Nu vi er ved det, salg og køb, så lad os tage øh, røverkøbet også. Og nu ved jeg ikke, om du ved, hvad røverkøb betyder, men for mig så er et røverkøb, når man køber et eller andet, som måske viser sig at være endnu bedre, end man havde forestillet sig, da man, øh, da man købte det i sin tid. Men hvad er røverkøbet for dig? Og det har et godt eksempel på. Det er en spiller, som hedder Adama Diomande, som eh, øh, jeg købte til Stabæk fra en klub i Dubai og du vet disse her klubbene, det er Dubai og Saudi-Arabia og sånn, det er ikke alltid de har styr på dette med forhandlinger og fotballens regelverk og sånn. Så vi, vi, vi endte opp med å betale 40 000 dollar for han, inklusiv solidaritetsmidler. Det forsto ikke de, liksom. Og det var jo ikke store summene som skulle ut i solidaritetsmidler. Men det de også glemte bort, det var at eh, det går an å ha videresalg på en du selger. så det var null. Okay. Ja. Det er og han, og han spilte da seks måneder i Stabæk. Da lagde han 18 mål på 22 kamper eller noe. Og så solgte vi han til Hull Tigers ja. for betydelige millioner med pund. Og, og det vil jeg kalle et røverkjøp, for da forhandla du med noen som ikke var måske kompetente ja. nok til å sikre sine rettigheter i en prosess om hva som skjer videre. Men, men det gjelder vel om, altså, der er vel, hva kan man si, der er spillet vel ikke finere, end at man skal vel udnytte de muligheder, Nej, der opstår? Nej, selvfølgelig skal man det. Og det, det der jo altid har været fantastisk, og det ved vi jo øh, i dansk fodbold, og også i norsk fodbold. Så dels i norsk fodbold har jo haft nærmest sættere relationer til England og Storbritannien, end Danmark har haft. Og norske klubber har jo gennem mange år solgt mange spillere øh, til øh, engelsk fodbold. Og det er jo det, vi altid har sagt i klubberne. Kan man få en engelsk klub interesseret, øh, så er priserne generelt lidt højere. Pengene sidder lidt løsere øh, i England. Det er vel også dit indtryk? Absolut. Ja. Og kunne få op en Premier League-klubb på en spiller, så var det jo som det kom guld fra himmel, for de betalte dobbelt af hvad andre klubber ja. kunne gøre. Men øh, nu er det jo blevet sværere at få spilleren ind. Ja. Det var det, jeg ville spørge om. Ja. Nu er det vel måske bare FCK og Midtjylland, som har en mulighed få spilleren, hvis de i tillegg er landsholdsspillere, for mm. det er jo dette poengsystem for at få arbejdstilladelse. Øhm, hvad hedder røverkøb egentlig på norsk? Det hedder røverkøb. Nå, ja, du forstod godt, hvad jeg mener. Okay, det må du undskylde. Jeg er ikke helt skarp i den norske. Øhm, en spiller, som jo hverken er, en, øh, er et køb eller et salg, men som alligevel bliver talt utrolig meget om og vi Aalborg, og omkring Aalborg, er Lukas Andersen. Øhm, som det vil jo nærmest være en signing, hvis han kommer ind og spiller øh, fuld tid hos jer igen. Han har været ude af holdet længe. Øhm, hvor, hvad er status egentlig, og hvad er jeres plan for ham? Øh, kommer han tilbage? Lukas kommer tilbage. Altså, jeg er jo optaget at eh, spilleren skal få tid til at præstere, og Lukas må holde sig skadefri. Han har været for mye skadet det sidste året i AB. Vi vet at det er en fantastisk fodboldspiller. Han har fantastiske færdigheder, kan nærmest afgøre en kamp på egen hånd, men det hjælper jo ikke, når du er skadet, for der får ikke vi brugt den. Så jeg vil gerne, at Lukas bare træner hardt nu, han blir rask igjen og kan komme tilbake, og så skal han vise hvilken fotballspiller han er. Vi skal ikke snakke han opp eller snakke han ned, men han skal gå ut og vise på banen hvilken fantastisk fotballspiller han kan være. Men hvad er planen? Altså, hvordan, fordi at den har jo drillet den skade, og den bevæger sig sådan lidt og, øh, øh, øh lyske, tror jeg, så er det lidt øh, så er det lidt hofte, fordi det er jo drilsk sådan noget. Har, I, har, I, har I afprøvet alt muligt, eller, eller hvad gør I? Øh, bruger I bare de gængse metoder og håber, at en eller anden dag kommer der gennembrud? Nej, altså underveis her så har jo vårt medisinske, vår medisinske stab eh, brukt både specialister i eh, Sverige og nå senest også i Spania, som er topp, topp eh, kompetente eh, nivået i Europa. Så jeg tror Lukas er i de beste hender. Og så og så skal ikke jeg gå inn og være lege og si at man skulle gjort det på den eller mm. den måten, mm. for det, det er svært for mig å si, men det har vært for mye skader på han det siste året, det kan man konstatere. Hva betyder det for, øh, for OB, at øh, en Lukas Andersen, som jo, hva kan man si, der blir talt meget om ham i forhold til, ja. hvor litt han spiller, ja. at han er så litt tilgjengelig øh, som han er? Jamen, problem et er jo, at der blir talt for meget om Lukas Andersen, fordi hverken som sportsdirektør, som trener eller som holdkammerat kan du bruge ret meget tid på at tale om en spiller, der ikke er på banen. Det er jo de spillere, der er på, der er på banen. Det er det hold, der spiller, der er afgørende. Men selvfølgelig er Lukas Andersen en fodboldspiller, som jo kan gøre en forskel på OB. Specielt fordi jeg også forstår nu, at OB forsøger, det kan du så bekræfte eller hvad, at prøve at, at øh, flytte øh, deres spillestil fra måske at være mere øh, kontrafodbold eller mere øh, omstillingsfodbold til at være mere boldbesiddende fodbold. Sådan har jeg i hvert fald forstået det. Det er også planen, som Martin Sifuentes er jo ansat til at øh, øh, udføre. Og der kan man jo sige, at en mand som Lukas Andersen er jo en spiller, man har brug for, hvis man skal spille boldbesiddende fodbold, fordi han har, han har den x-faktor, han kan sætte en spiller af, når han er bedst. Han kan finde den åbning i modstanderens forsvar, som ingen andre ser. Og det er jo den type spiller, I har brug for, hvis I skal spille en mere boldbesiddende fodbold og også vinde kampene. Ja. Han var jo ja. egentlig øh, rygtet til FC København, og I er lidt ærgerlig over, at I ikke kom af med ham. FC København plejer at tage det meste nordjyske guld, kan man sige. Men han er jo endt med, efter at han sagde nej til at komme til FC København, så har I faktisk ikke fået så meget ud af ham. Nej, vi har fått for lite ut av han. Og, og det, det er jo det Lukas også, han vil jo gjerne ut og spille og prestere så godt som muligt, Og det er jo som, som det bliver sagt, at det er jo en spiller som vi på toppnivå hade haft god bruk för i hvordan vi ønsker ja. at spille fotboll. For vi, vi skal ha et højt pressspil. Altså, det ligger lidt i DNA vårt nu, som er bygget op med Friis og Feher, som mm. overtog, og så kommer uh, eh, Sifuentes ind, og han ønsker også at være ag et aggressivt hold, som går højt i banen for at vinde bold. Og når, når du er et, et uh, eh, hardtarbejdende, højtpressende hold, mm så er det jo fordi du ønsker å vinne ballen og ha ballbesittelse og ha possession. Kunne spille ut motstanderen. Altså Legger du deg bare ned og venter på at motstanderen skal miste ballen, så er det jo for å spille omstillinger, stort sett. Så, så, så dette henger sammen til at vi ønsker å utvikle det offensive spillet vårt. Og der håper vi jo og tror at Lukas Andersen kan være en viktig spiller for oss mm. de neste årene. Vi skal øh, snakke i Sifuentes om et øyeblikk, men hvor mange spillere har du egentlig gennem tiden købt av OB? Har du talt på det? Jeg har ikke lige gjort det op. Er det, den, altså, det må være den danske klub, du har hentet flest fra, sige, ikke? En af, en, af de, en af de første var jo Ståle Solbakken, kan man sige jo. Uh, og så har, hvad har vi hentet mere? Michael Silberbauer uh, øh, hentede vi også i Aalborg, ikke? Vi har hentet Rasmus Wirtz uh, øh, på et tidspunkt. Uh, Hvem kan jeg huske mere? Ja, jeg ved ikke, hvor mange af dem, der er din hold. Man kan sige, Nej, Jesper Grønkær var jo også OB-dreng, men har været ja, ude omkring. Ja, de har så været ude ude ja, omkring ja. først. Det er jo det samme som... Øh, øh, Nikolaj Thomsen, ja. øh, som jo har været ude og kommet ja. hjem. Det gælder jo ikke helt. Nej. Det har jo ikke været direkte, det har ikke været den direkte handel. handel. Men øh, jeg vil sige, det har altid været en fornøjelse at handle med, med OB. Det tror jeg også fortsat, det vil være. Fordi øh, det er en klub, der, øh, der er god, det er gode købmænd. Øh, det har det altid været. Det kan vi høre jo. Øhm, de svære at forhandle med, det er klart. Det, <laughs> Det ved jeg også fra bestyrelsen i Aalborg. Det er jo sådan, at de synes jo, at man øh, køber spillerne for dyrt, og man sælger dem for billigt. Øh, <laughs> så det er jo den udfordring, du har fremadrettet. Det går jeg ikke ud fra at ændre sig. <laughs> Nej, det har ikke ændret sig. <laughs> det, det er det modsatte, du Nej. Øh, kan blive ind til. Lad os prøve at zoome lidt ind på Sifuentes. Nu havde vi fornøjelsen på Kanal I at dække jeres første kamp mod FC København. og der var jo nogle interessante tegninger i det spil, som I i hvert fald gik ud og lavede i første halvleg. men lad os lige starte et andet sted. Processen processen med at få ham ind i, øh, i OB? Hvordan var det? Det var en lang proces, og det kom jo lidt overraskende på oss at fris valg da trå til siges. Men eh, i ettertid så er det jo en stor forståelse for det, hvad han stået stått i med syg datter over tid, og det presse han levde under. For vi lever jo av resultater også, mm. og det var forventninger til at vi skulle lave nogle resultater under fris dette året. Så når, når det kommer liksom til for en dag at han siger, nu vil jeg give mig. Så der er vi vel i oktober, tror jeg. Tror jeg. Og der blir det lidt sådan, for det, når vi ønsker en profil fra Skandinavia, altså om det er en skandinav eller om det er en træner, som kommer ut forbi Skandinavia, men som har trænet et hold i mm. Skandinavia, så, så er jo både Sverige og Norge og Danmark midt i sæsonen. Og der håber vi at i løbet af nogle uger, at vi skal kunne få på plads nogle hurtig. Når ikke det går, så ser vi jo tidlig at 1.1 eh, blinker seg ut som sånn en dato hvor du kan få starte litt på, på ny. Og, og, og der kjører vi jo med Ferheri to måneder, hvor eh, jeg syns vi, vi starter godt, og så syns jeg det begynner å gå litt eh, nedover. Altså at vi, vi ikke skaper den fotballen og de resultatene vi, vi håper at vi skal få. Og underveis så har vi jo gått igjennom stort sett alle trenere som var i Skandinavia. Du hadde en veldig interessant trener som gikk til til Mainz, en danske. Mm -hmm. ja. Han var I også omkring? Som var naturlig at snakke med. Okay. Så vi havde mange kandidater, Bo Svensson, ja. så vi havde mange kandidater på, på lista vår, og, og, og startede egentlig bredt med at have teamsmøder for at snakke og høre om dette var noe disse ja. forskellige menneskene kunne tænke sig at komme til ÅB-projektet. Vi fortalte jo mye om vårt projekt og hvad vi tænker at bygge de næste fem årene som en plan vi har lavet. Og så underveis er det jo alltid noen som sier dette er ikke noe for meg, og noen sier dette er veldig interessant. Og så når du kommer videre, så er det jo det økonomiske òg som du skal avklare. for du, du kan ikke ha ti møter med en trener, og så står han der mm. økonomisk, og så er du her. Så, så det begynte vi også tidlig på. Da sto vi igjen med to-tre gode kandidater, hvor Sifuentes var en av de. Og da ble jo problemet vårt at vi også ville møtes face to face, sånn som vi sitter i dag. Og det var jo et helvete med alle disse lukka ja. grensene. Ja, det var det verst tenkelige tidspunkt, nærmest. Ja, så vi måtte være kreative. Og det var meg og HR- og mediesjef Brian Andersen som kjørte prosessen. Og når vi skulle møte Marti, så kunne vi ikke få han til Danmark, for da måtte han i karantene når han kom tilbake til Norge. Og han var jo træner i Sandefjord og skulle trene hold og spille kamper, så det endte op med at eh, jeg kunne jo rejse ind og ud af Norge, for jeg havde haft covid, så der ah, slapp jeg unna eh, karantene, mens Brian måtte <laughs> købe en flybillet København-Oslo, Oslo-København samme dag, bare være på transitområdet, uden at gå ind i Norge. Og <laughs> Mar- så, han, så kan han undgå karantene. Eh, der undgår han karantene, og, og Martin måtte, måtte købe en billet, som han aldrig brugte, så han kunne gå igennem sikkerhedskontrollen. Og jeg tror det var første gang de opplevde det på, på lufthavnen i Oslo, at uh, vår mediesjef Brian kom og de sier men hvor skal du? Nei, men jeg skal til København. Når han er kommet til grensa i Norge. Nei, men du kommer jo fra København, sier de. Ja, men jeg skal tilbake til København. Og det, det, det forsto de ingenting av. Men det gikk fint, da. Så fikk vi møte han, og så fikk vi han ned til Aalborg eh, før jul eh, møte med mennesker fra bestyrelsen som er viktig, så at det er en klubb som står bak en sånn en beslutning. og så så gikk det jo litt tid. Det var jo først i løpet av første juledag, andre juledag at ting begynte å falle på mm. plass på det økonomiske og sånt. Altså, øh, det lyder som om, det er en kreativ øh, mand, nej, som OB nej. har fået ind. Nu ved jeg ikke, om det er dig, der har stået for rejseplanlægning også, men det er jo de kreative løsninger, som man nogle gange må ud i. Jeg synes, det er spændende. Øhm, jeg har også læst mig til, at øh, Inge jo er signet ind på et projekt, kan man sige. Øh, du skal lave en strategisk udvikling, Øh, jeg tror, jeg har set øh, en femårsperiode. Øhm, nu skal jeg jo stille det spørgsmål, som vi alle sammen som sportsdirektører står på. Ja, det er det, vi skal sigte på, men samtidig skal din træner sørge for at vinde om søndagen. Øhm, så øh, I skal jo have nogle point på kontoen. <laughs> Håber det. Hvad, hvordan, hvordan, Hvordan skal det smelte sammen? Ja, hvordan kan det smelte sammen lige nu? Altså, det, det, det, det vi ser etter nu, det er at vi har fremgang og udvikling. For det at eh, vi har lavet om på en del ting, og vi har blandt andet sagt at det er vigtigt for oss at få et yngre hold. Ja. Altså, vi, vi var på 25,6-25,7 i gennemsnitsår på alder på troppen vår. Og vi håber vi skal være nede under 24 år for at lage eh, salgbare spillere. Eh, og så må jo vi som klubb, da, når vi køber ind på en sådan en strategi, så må jo vi vise godt lederskap overfor en sjefstrener, så ikke vi står og presser han hver eneste dag på de resultater, som vi ønsker at få. Han må også få tid til at være med. Og, og, og det er lojaliteten i projektet. Altså, det er ikke en sjefstrener og ÅB der. Vi er sammen om det. Mm. Så der må vi som klubb også kunne leve med at vi bruker litt tid på å utvikle dette og få fram de spillertyper, vi ønsker å ha i denne troppen. Og jeg synes jo det er deilig å se. Det kommer inn en sjefstrener som, som, som det er forventninger til. Han har høye forventninger til, til seg selv. Vi som klubb vi har is i maven, for vi ser at vi utvikler oss. Vi ser fremskritt mot FCK. Ja. Vi ser det igjen mot Brøndby. Mm. Og så må vi også vide, at det kan gå litt ned igjen før det går opp. Men på sikt så kommer dette holdet og det vi bygger med hans cheftræner til at blive fantastisk godt. Det er jeg 100% sikker på. Jeg har et spørgsmål fra en uh, seer, som uh, hedder Christoffer Madsen, som uh, jeg synes passer meget godt ind her. Han spørger, er flot spil vigtigere end resultater, i og med, at vi har fået en træner ind, som gerne vil spille angrebsfodbold, bliver der så gået på kompromis med forsvarsspillet. Vil vi for eksempel hellere spille 4-4 i en flot offensiv kamp, end at vinde 1-0 i en grim kamp, fordi han synes, at forsvaret halter lidt? Det var efter, det var efter den første kamp. Ja, og, og, og det er et fair spørgsmål. Og du kan si at 4-4 øh, er sikkert en underholdernes kamp for de som ser på, men eh, vi vinner gjerne 1-0. Men det som er tanken med det, er jo at vi skal kunne ha bedre kontroll på kampene våre i 90 minutter med at vi kan også hvile og være dygtige nok på bollen. Og vi har tro på at for at udvikle gode nok spillere, som også skal komme ut internationalt, så må de kunne behandle bollen på en god måde. Og der må vi starte i, i Superligaen. Og så er det jo ikke noe na naivitet som kommer ind med denne træneren. Altså, vi bruger pressspillet mm. for at vinde ballen højt op i banen, så at vi er nærme modstanderens mål. Og i perioder i disse kamper, så synes vi jo, at vi må forsvare for dybt i banen. Altså mod FCK, så blev vi jo spilt helt ned i perioder. I Brøndby etter 70 minutter, så er vi også spilt ned. Men koster det aggressive presspil simpelthen for meget fysisk lige nu? Altså, er de ikke helt up-to-date øh, konditionelt øh, med at kunne spille den der øh, aggressive? Det er et godt spørgsmål. Jeg vil jo sige det sådan, at måske det ligger noget fysisk. Det har vi jo som GPS-systemer, ja. som måler alt og analyserer, så det må jo staben der har styr på. Og så tror jeg også at du skal lære spillerne å kunne vinne. Altså det å lede kamper. Det er fint å angripe kamper. Du ser litt sånn som FCK mm. kommer ut etter å ligge under 2-0. Du, du kan spille med så høy risiko, for du har ikke noe å tape lenger. Altså Det gjør noe mentalt, og det skal vi lære. Den kulturen skal vi også bygge, nå, den vinnerkulturen. At vi skal ikke være bange for å lede. Altså Når vi gjennom det året har vært der, så har vi måske vunnet to kamper, så taper vi den tredje. Altså Det er ikke en sterk vinnerkultur. Vi skal ikke være bange for kamper og vinne. Mm. Det skal bli normalen. Så det, altså, det tror jeg Marti har veldig mye, mye, mye med seg inn. Og de kravene han setter til staben også, på profesjonalitet, på hvor baren skal ligge og sånn, det tror jeg vi har bruk for. Der er en til øh, med et godt spørsmål. Der er faktisk mange gode spørgsmål. Jakob Adelhardt spørger, hvornår forventer du, at Sifuentes og hans vision for holdet er implementeret? Kan vi for eksempel forvente en top 3-ambition allerede næste sæson? Altså, det er jo et helt klart mål, at vi skal op der og kunne være med og kæmpe om en medalje, og kæmpe om noget eh, spil ud i det europæiske. Og altså, det arbejde, som han har startet, og som ligger i OB som klub, altså, vi skal have høje forventninger. Vi skal kunne forvente, at vi er med og spiller om en medalje, når vi kommer til næste sæson. Niels Christian, du har jo, øh, FC København har jo også, hvad kan man sige, mere været, fund, været funderet på skandinaviske trænere øh, ja. historisk set. Men så har du også signet nogle, hvad kan man sige, mere eksotiske trænere, som Roy Hodgson for eksempel. Altså fået nogen ind med en anden kulturel baggrund. Ligger der nogle faldgrupper i, når man i OB øh, går med en øh, Spanier frem for det der skandinaviske, der har været den lange historik? Nej, jeg synes ikke, der er faldgrupper. Altså tværtimod synes jeg jo, altså det var det, vi gjorde med, da vi ansatte Roy Hodgson. Det var jo et... Øh helt bevidst valg til at bryde øh, mange danske trænere, der havde været, for at få ny kultur ind, for ny struktur ind, for nogle nye holdninger ind, og også for noget no, no nonsense ind, øh, hvad der var brug for på det tidspunkt. Altså, hør nu her engang, du stiller dig der, du stiller dig der, og du holder din kæft. <laughs> øh, sådan er det, ikke? Og derfor synes jeg, at det er meget spændende, og jeg vil også sige, at jeg er jo enig, øh, man er nødt til at give træneren den tålmodighed, Øhm, hvis jeg lige må komme tilbage til det, Inge sagde omkring jeres to første kampe. Hvis I skal presse højt, så kræver det jo at, ikke mindst, at, at bagkæden er med på, at presset ligger højt. Og jeg tror, at det, der sker i jeres kampe, er, da man er kommet foran i begge kampe, bliver man bange for at forsvare resultatet, og så bliver bagkæden lidt mere tilbage på banen. Så kan det godt være, at de forreste fortsætter med at presse, men så bliver I lange i holdet, og så bliver der lige pludselig åbent at modstanderen kan spille i mellemrummene imod jer. Og det er jo det, der er den svære ting ved at presse højt og være boldbesiddende, det er, at man skal kunne flytte, om jeg så må sige, alle spillerne højere op på banen og tro på, at man kan genvinde bolden højere op på banen. Og det er jo ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Det tager lidt tid, ja. det gør og, og, og det er jo, som du siger også, det, det sværeste er jo for forsvarsspillerne våre. For de skal jo ofte stå nærmest mann mot mann, ja. uten noe dekning eller noe. Og jeg synes vi er kommet et stykke på vei, og så er det mye å gå på. Og det, da er det deilig at vi har en træner, som også er på disse detaljer og ikke giver sig hver dag. Altså, du kan sige sådan, hvis vi kommer til det med en træneransættelse, for, for du har også været modig i en ansættelse. Du tog Ståle Solbakken. Han har ikke lavet nogen resultater nogen sted. Som, som, ja, lidt i hamkamp. Oh, men, men det er så lille klub i forhold til mm. Eh, FCK. Og, og det var det, jeg var optaget af, at vi i ÅB også skulle være nu. Altså, vi, vi kan løbe efter FCK, vi kan løbe efter Midtjylland. Forsøg at lave de samme tingene men vi slår det ikke, fordi at eh, pengene er helt annerledes. Så vi må lave noget annerledes, og vi må finde vår edge, hvor vi kan være konkurrencedygtige. Vi har noget i akademi, at vi, skal gi, at vi giver de unge chancen. Vi skal være dygtige på at hente ind unge spillere, fordi de ser de får spille. Men vi skal også, som jeg sagde, være modige på valget vårt af træner. Vi, vi, vi, vi kunne ham Hamren, det er en fantastisk træner, men, men det vil ikke jeg sige, at vi havde været modige. Ja, eller Ståle Solbakken, der havde jo også set forhistorien du, altså at han kan levere noget. Ja, men der måtte vi nok have solgt spillere for mange, mange <laughs> millioner for for Nå, jamen, mere sige, for men... at sige, at øh, du er bevidst gået efter en, der, hvad kan man sige, ligesom din transferstrategi, at du prøver at finde noget, som ikke er øh, set endnu, vi, som vi har Vi kunne finde trænere, som havde mye mere erfaring, og, og som havde øh, været længere i den skandinaviske fodbold, men med Marti så så vi en ekstrem kompetence på at udvikle spilleren. Altså, hvis vi klarer at udvikle hver enkelt spiller individuelt i en holdkontekst. Så det er der vi må slå de andre. Altså Det taktiske og alt sånt kan vi lægge, lægge på spillere, men vi må være fantastisk gode til at arbejde hands on med spillere hver dag. Altså du, Jeg liker trænere som optrer som træner, som arbejder ute på feltet. Altså Du kan ha manager som ser, og supervisorer som kikker mm. lidt på og tar mm. ut holdet. Men hvis vi havde haft det i Åbe, så gjør vi en feil. For vi har ikke mulighet til å bare bruke masse økonomiske ressurser på en stor stab. Så vi må få maks ut av staben, også sjeftreneren. Så han må være vår dyktigste arbeider ute for å få med seg resten av staben og lære opp dem. Var det samme du tror, i Bo Svensson? Altså, at har de litt samme, øh, hva kan man si øh er det lidt samme type, altså det her, nogen der er gået under radaren, men som man kan plukke, og måske øh, der er mere potentiale i? Absolut, altså når øh, Bo Svensson, vi hadde vel noen samtaler med han på video og gjorde et fantastisk godt inntrykk. Og blev sikkert eh, landstrener for Danmark om noen år. vil jeg tro. Altså et supertalent er en trener. Etter min mening. Ham kender du jo også. Det er en av Ham vores, du gerne en, en af vores unge <laughs> spillere, som øh, jo kom til at debutere i 99, øh, da jeg kom til. Øh, um, af den unge generation, vi satte op på holdet dengang, også for at skifte ud. Og han er en meget, meget klog, meget klog øh, mand. Klog spiller. Øh, og jeg tror også, han har stort trænerpotentiale. Helt sikkert. Det har han. Nå, men så ser vi, om forudsigelsen holder. Ved du hvad, ja. inden vi uh, siger tak for i dag, så skal vi da nå den der svipser, som jeg tror, du er med på. Øh, ellers så har du lige to sekunder til at tænke om. Svipseren er vi nået til. Ja, jeg sidder lige og prøver at forklare, hvad en svipser er. Er det noget med en fejl? Om det så er en transfer, du ikke fik lavet, eller om det var en, du hentede, som aldrig øh, blev til det, du ønskede, det er op til dig. Oh, ja, Hvad skal der fra? Der, vi, nej, det bliver jo mye med Stabæk, der siden jeg har der i 20 år. 10 år vi må tage det om nogle år. Ja, og der bliver det jo Jeg, jeg husker jeg sidder nede i Elfenbenskysten. For det at I Stabæk så hadde vi lavet et samarbeid med et akademi hvor vi hadde trenere nede der seks måneder i året for å arbeide på lik måte som man gjorde i Stabæk. Og så sitter jeg og ser på en kamp, så er en spiller er fysisk sterk og god på bollen, men du vet når du sitter og ser kamper der, så er kvaliteten på banen er så dårlig, så du får liksom ikke sett spilleren på en god nok måte. Så jeg sier til han som trener dette holdet, at forsøk å bruke den spilleren på, som midtstopper, ikke som sekser se hvordan han er da, og så prøver han det og sier ja, men det er noe interessant med han. La oss se om vi kan ta han opp på prøvetrening i, i Norge. Og så, du vet, det er der du skal gå all in. Du skal bare ta passet fra spilleren og så beholde det. <laughs> så du har styr på han. Det gjør du ikke. Så, så, så det renner litt ut i sanden. Ja. Og, og så går det en måned, og så går det to, og så begynner han å lese om den spilleren. Og vet du hvor han spiller nå? Nej, jeg vil gerne høre det. Han spiller AC Milan etter Frank Cassi. <laughs> Så det er vel Så der lærte du noget. svipseren, hvis man skal si det. Det var en dyr lærdom. Ja, Det er det jo ikke, for det er jo ikke dyrt når du ikke har hatt det. Men, Men det, det var en mulighet der til å få tag i den. Du må agere når du har muligheten, når du er lille klubb. Du kan ikke sitte og vente. da. Jamen altså, det vi glæder vi os til at se op i øh, Aalborg, ja. hvordan du kommer til at agere der. Tusind tak for din uh, tid her. Det var en ganske interessant snak, synes jeg. Og jeg ønsker jer held og lykke. I har mødt FC København uh, <laughs> to gange i grundspillet, så nu er det op til jer selv at komme med i slutspillet jo. Det er det, og tak for, at jeg fik komme Ja. tak. Programmet blev præsenteret af Discovery+. Plus.